بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الايمان اسلامسكي دافيدسكي سيرفيس اونلاين ستوديو دين www.studio-din.com представля عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة واماني فكرت في الدنيا Mnoštvo zemljotresa pokazuje da je blizu sudnji dan. Da se trebamo pripremati za dan susreta sa svevišnjim.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 Prije nego počnem govoriti o zadatoj temi, preporučujem vam, pošto u ovom centru postoji mogućnost da žene slušaju hudbu, a po konsenzusu islamskih učenjaka, ako žena prisustvuje džumi namazu, njen džuma namaz je validan, zato velika korist je da povedete svoje hanume na džumu namazu. Gledajući i prateći šta se dešava u svijetu i na našoj planeti, braćo moja draga, primijetit će čovjek razuman, čovjek koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, da se u zadnjim stoljećima povećao broj zemljotresa, da se povećao broj vremenskih nepogoda. Zato ćemo, braćo moja draga, mi danas govoriti o toj tematici o kojoj velik broj ljudi nikada nije razmišljao. Tema o kojoj ćemo govoriti ja sam je nazvao zemljotresi, kazne ili upozorenja. Na samom početku spomenut ćemo nekim hronološkim redom ili napravit ćemo neku retrospektivu da vidimo u zadnje dvije decenije koliko se većih zemljotresa desilo, sve kako bismo shvatili našu potrebu za govorom o ovoj tematici i njeno svatanje na islamski način. Prisjetimo se samo 1988. godine zemljotresa koji se desio u Armeniji u kojim je stradalo 25.000 ljudi zemljotres u Armenije, od nju 25.000 ljudi. Nakon toga nam dolazi zemljotres 1990. godine u Iranu, u kojem je stradalo smrtno 40.000 ljudi. Nakon toga poznati zemljotres u Turskoj 1990. godine gdje je stradalo 15.000 ljudi. Nakon toga ponovo zemljotres pogađa Iran 2003. godine gdje je stradalo 26.000 ljudi. Nakon toga dolazi poznati tsunami 2004. godine koji je pogodio Indoneziju i 11 susjednih država gdje je u nekoliko sekundi nestalo 225.000 ljudi. Nakon toga dolazi poznati zemljotres u Kašmiru 2005. gdje je stradalo 79.000 ljudi. I ove godine znamo svi za ciklon Nagris koji je pogodio Mijanmar u ovoj godini 2008. gdje je stradalo, braću moja draga, oko 80.000 ljudi, a 50.000 ljudi se i danas dan smatraju nestalim. I na kraju također u ovoj godini zemljotres koji je pogodio Kinu u kojim je stradalo oko 80.000 ljudi. Pogledajte, braćo moja draga, u zadnje dvije samo decenije koliko velikih zemljotresa. Ove činjenice nam jasno ukazuju da je stanje naše planete svakim danom sve više alarmantno. Pitanje koje se samo nameće čovjeku vjerniku glasi, braćo moja draga, da li za te zemljotrese postoji neko islamsko vjersko tumačenje? Da li postoje razlozi ili drugim riječima kazano? Da li ovaj sičušni i slabašni insan može svojim ponašanjem uzrokovati tako velika dešavanja? Prije vraću moja draga nego spomenemo odgovor, treba spomenuti neke činjenice koje će nam olakšati svatanje ove tematike. Prva stvar, braćo moja draga, izuzetno, jer mnogo ljudi koji slušajući ono što im se prezentuje na televiziji nikada nisu ni pomislili da se ta dešavanja vezuju za naša djela. Zato što ti ljudi koji govori o tome, govori da je se to desilo kao plod prirodi. I izuzetno velik broj ljudi nikada nije ni razmišljao, ni pokušao da pomisli da se ti događaj vezuju baš za naša djela. Braćo moja draga, Islam kao savršena vjera ima svoje tumačenje koje u velikom broju slučajeva nije u koliziji sa tumačenjem nauke, ali Islam negira negira da se to desilo kao plod prirode. Islam ne negira činjenice kako se to desilo, ali Islam negira da je to nastalo kao plod prirodi. Islam nas uči da na ova pitanja, zemljotrise i razno razne vremenske nepogode gledamo malo širi da gledamo zašto su nastale, iz kojih razloga su nastali, da li bi mi iz svega toga trebali da uzmemo neku pouku i poruku. Također, braćo moja draga, treba ukazati da je neispravno ubjeđenje onih ljudi koji smatraju da vjernici muslimani, pa naročito efendije, ne trebaju o tome govoriti sa mimberi i da je to stvar koja se vezuje za nauku. Ne, braću, moja draga, islam, vidjet ćete, precizno i jasno govori o tim stvarima. I nije islam samo vezan za džamiju, već je islam cjelokupan sistem života. Također, prije nego počnemo davati odgovore na pitanja koja smo spominuli na početku treba da znamo da neće biti ispravno vjerovanje nikoga bez obzira da li govorio da je musliman ili ne osoba koje ne vjeruju u to da sve što se dešava na zemaljskoj kugli pa i u kosmosu ne može se desiti osim sa Allahovom voljom i sa njegovom odredbom. Dešava se onde gdje on hoće, koliko on hoće, u mjestu u kojim on hoće, u vremenu u kojim on hoće. Tako mu'min treba da vjeruje. Zato kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje sebe i svoje sveobuhvatno znanje i njegovu volju وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala samo on ima tajne gajba On zna šta je na kopnu i šta je na moru. I pogledajte ovog opisa. kada bi došli svi pjesnici na svijetu ne mogu doći sa takvim opisom kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o sebi i on zna za svaki list koji padne Allahu ekber milijarde listova braćo moja draga sa ovog drveća za svaki padnuti list uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zna kaže na drugom mjestu uzvišeni Allah ja lemu ho inetel ajuni wama tuhfi sudur on zna one tajne poglede kada gledate u nešto što je zabranjeno i zna ono što je u vašim grudima tajni pogled ne samo da zna ono što gledaš javno već i tajno kada se zatvoriš u kuću pa upališ onu seriju a poviš tebe plafon vidite uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada uđeš u birtiju pa naručiš onaj konjak, znaj da te vidi uzvišeni Allah. Znaj da te vidi uzvišeni Allah na svakom mjestu. Sada, braćo moja draga, kada smo pojasnili i kada znamo da se ništa ne može desiti osim sa voljom i dozvolom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, možemo početi govoriti o ovoj tematici. قطع الحياة بعزة وأمان Zašto, braćo moja draga, zašto mnoštvo zemljotresa u današnjem vremenu? Interesantno je spomenuti da velik broj ljudi koji se deklarišu kao muslimani ne znaju, braćo moja draga, ne znaju da je mnoštvo zemljotresa pokazatelj blizine sudnjega dana. Dobro ste čuli. Mnoštvo zemljotresa pokazuje da je blizu sudnji dan da se trebamo pripremati za dan susreta sa svevišnjim. Već od danas da se pripremaš kada vidiš na televiziji zemljotres da kažeš Allahu Ekber. To je istina. Blizu je sudnji dan. Šta sam pripremio za susret sa svevišnjim? Žalosno je što to ne znamo. Smijemo li o tome govoriti po našim nahođenju? Ne, braćo moja draga. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wa salam u hadisu kojeg je zabilježio Buharija i muslim od Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala anhu. Neće nastupiti sudnji dan. Neće nastupiti sudnji dan. Pogledajte ove stvari koje nabraja Allahu poslanik alihi salatu wa salam. Dok ne nestane znanja. Neće nastupiti sudnji dan dok se ne poveća broj zemljotresa. Neće nastupiti sudnji dan dok se ne poveća smutnja. I neće nastupiti sudnji dan dok se ne pojavi masovna ubistva. Hajde da malo rezimiram ovaj hadis. Neće nastupiti sudnji dan dok ne nestane znanja. Braćo moja draga, pogledajte taj džehl i to neznanje na svakom koraku da ljudi koji dolaze u džamiju 60 godina ne zna učiti u musafu. Ne zna mnogo toga što bi trebao da zna. Ali zato ima vremena svaki dan da bolje u televiziju i da pregleda nekoliko serija. Neznanje na svakom koraku. Kaže Allahu poslanik, neće nastupiti sudnji dan dok se ne poveća broj zemljotresa. Je li se povećao broj zemljotresa? Jeste li vidjeli onu statistiku? A to je samo jedan mali dio onoga što se desilo. Neće nastupiti sudnji dan dok se ne poveća smutnja. Smutnja na svakom koraku. Neće se desiti sudnji dan dok se ne povećaju masovna ubistva. Pa treba li nam veći dokaz svaku noć na televiziji, 20 u Iraku, 30 u Palestini, 40 u Indiji, masovna ubistva. To bi razumnom čovjeku, vjerniku, koji zna svoju vjeru, trebao da bude podstrijek Allahu Akbar sve se dešava kako je poslanik na govijestju to znači blizu je sudnji dan pa šta čekam zašto se ne pripremam zašto ne odgajam sebe svoju porodicu, svoje društvo šta radimo koliko smo žrtvovali za ovu vjeru jel se ženi od islama ili za islam da su prve generacije bile indolentne prema islamu kao mi Ne bi islam izišao iz Mekke iz Medine. a tamo li da bi došao do podzidine Beća. Postavimo sebi pitanje, kako se pripremamo za sudnji dan? Zato kažemo, braćo moja draga, u tome je pouka. Kada čovjek vjernik vidi na televiziji taj zemljotres, da se priprema. Da kaže, blizu je sudnji dan. Da ne dozvoli da ga iznenadi melek smrti da ne dozvoli da proda vječni ahiret za prolazni dunjaluk. U tome je pouka za one koji razuma imaju. Braćo moja draga, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi. U knjizi kojoj nije ostavljeno ništa, a da nije pojašnjeno. Pojašnjava zašto ljudima šalje čuda. Zašto ljudima šalje kazne. Pa kaže, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيثًا Mi ne šaljemo čuda, osim da bi zastrašili da bi zastrašili ljude da bi se ljudi probudili da bi se ljudi opametili da svate koliko je sati kaže Allah u poslaniku Adisu Buhari i muslima inne šemse wal kamara ajetani min ajati Allahi la jenkesifani li meuti ahadin wala li hajati innema juhavifullahu bihima ibade zaista sunce i mjesec Ne pomračuju se zbog rođenja nekoga ili zbog smrti nečije. To su Allahovi ajeti kojima on zastrašuje ljude. Zastrašuje ljude da kada vidiš grmi, sjeva, da se sjetiš Allaha. Da se sjetiš Allaha. U vjerodostojnoj predoji je zabilježeno. Za vrijeme Omera se Medina zatresla. Zemljotres. Kaže Omer. Ne kaže Omer kao što oni kažu na dnevniku ljunanje nekih ploča, priroda. Kaže Omer, Wallahi ahdestum, tako mi Allah činite grijehe, tako mi Allah radite novotarije. Nek se potrese, kaže još jednom, vidjet ćete. Lef alenne, vidjet ćete šta ću vam uraditi. Nije Omer govorio, nastao je čovjek od majmuna. On je, je znao da je čovjek stvoren od Allaha subhanahu wa ta'ala. I znao je da se zemlja trese kada se na njoj ne rečini. To Omer dobro znao. Ali nam treba Omer u 21. stoljeću da zabludjelim zapadnjacima kaže da se zemlja trese kao plod grijeha. Zato nam treba Omer da porasti zabludjelom zapadu. Zašto se zemlja trese, braćo moja draga? Vidimo, braćo moja draga, jasno u ovom kuranskom ajetu. Allah nas podučava da šalje čuda da bi nas zastrašio. Da se preispitamo. Kada vidiš zemljotres, da postaviš sebi pitanje. Kada ću ja jednom postati Allahov pokorni rob? Do kada ću ići u biti u Aneići u džamiju? Kada ću počet sabirati pare za hač, a ne svake godine na ljetovanje? Da se preispitamo. Šta imamo u našim kućama? Bojimo li u musav ili u televizor? da postavimo sebi ta neka pitanja. Također, braću moja draga, nakon što saznajemo da se ništa ne može desiti osim sa dozvolom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I šta je cilj slanja tih čudnih događaja? Postavlja se pitanje zašto? Allah Đelešanu nam opet u Kur'anu jasno pojašnjava. Allah subhanahu wa ta'ala nam jasno pojašnjava zašto se dešaju te stvari. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Zahir al fesadu fil berri wal bahri bima kesebet ejdin nas. Proširio se fesad i nered na Allahovoj zemlji zbog onoga što ljudi radi. Da bi Allah dao da iskuse patnju, pazite, da iskuse patnju zbog jednog dijela Samo jedan dio njihovih postupaka. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ne bi li se vratili? Allah im daje da iskuse. Ali, braćo moja draga, Allah Đelešanu nam daje samo da bi se opametili i znajte. Nemoj nikada da pomislite da Allah kada pošalje kaznu, da je to ono što smo zaslužili. Kada bi nas Allah kažnjavao za ono što smo zaslužili, niko, niko na zemaljskoj kugli ne bi ostao. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على dahriha min دابة kada bi Allah kažnjavao ljude zbog onoga što radi niko na zemaljskoj kugli ne bi ostao ali je to samo jedan dio naših dijela i onoga što smo zaradili Allahova milost prema nama, braćo moja draga. A pogledajte sada, na osnovu onog kuranskog ajeta, islamski učenjaci postavljaju jednu veliku formulu pa kažu Prakticiranje islama vodi ka harmoniji na dunjaluku, a zapostavljanje islama vodi ka fesadu. Provucimo naše društvo kroz ovu formulu. Pogledajte koliko se dunjaluk i narod izopačuju da ljudi istinu smatraju neistinom. Vidiš čovjeka ide u džaniju, neće da duhani, neće da loče, neće da prostituciju ganja. Kaže za ostu. onaj koji pe, koji prostituciju čini, ide ne more, loče, jede kamatu. Kaže mašala, zapadnjak, slijedi Evropu. Eto ti Evropa crko. Sa njom ćeš biti bola na sudnjem danu. To su riječi poslanika. El mer umamen ehab. Čovjek će biti sa onim koga voli. Bićeš sa njima na sudnjem danu. Eto ti, ako žudiš sa njima, i ćeš sa njima. To ti je obećanje onoga koji ne govori po hiru svome. Bolje ti je da budeš u očima ljudi nazadan, ali kod Allaha priznat. A ne da budeš kod Allaha manji od zrna gorušice, a da te ljudi smatraju naprednim. Jer te iste ljudi, kad dođu na sudnji dan, vallahi, neće koristiti svome babi i svome djetu, a kamo tebi. Jaume je firru mer'u min ahi. Čovjek će tog dana bježati od svog brata. Wa ummihi wa abi i od svoga oca i od svoje majke. Džaba si mu ganjo hatur bolan, Budi Allahu pokoran rob, pa će Allah učini da te voli cijela zemaljska kula. A ako budeš nepokoran, znaj da će Allah učiniti da te ljudi preziruju i da te mrzi. Pogledajte samo naše društvo. Pogledajte na svakom koraku. Na svakom koraku grijesi. I to neobični grijesi. Grijesi čim počinjivocima se prijeti uništenjem alkohol, kamata, prostitucija, blud, žene otkrivene, sve živo što je Allah u poslanik alaihi salatu wasalam zabranio, sve je to prisutno i to javno. To se više ne čini tajno, to je javno, braćo moja draga. I šta možemo očekivati? Šta možemo na kraju očekivati, braćo? Treba da znamo treba da budemo zahvalni svevišnjim Allahu što nas do sad nije iskušao. Nemoj da neko dozvoli šeitanu najvećem neprijatelju da mu priđe i kaže dobri ste vi muslimani zato vas Allah i čuva. Ako pomisliš da si dobar musliman a vidimo kakvi smo znaj da si od naroda kojim propas slijedi. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Evo emine ehlul kura en jetijehum besuna bejaten vohum na imun. Zar su sigurni stanovnici sela i gradova da im neće doći kazna noću dok spavaju? Efe emine ehlul kura en jetijehum besuna duhan vohum jelabun. Jesu li sigurni stanovnici sela i gradova da im neće doći kazna po danu kada se igraju? Efe eminu مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون Pa zar su sigurni od Allahove kazni? Gdje se možeš sakriti od Allahove kazni? Kaže, nije siguran od Allahove kazni osim narod kojim propast prijestoji. Kada je nekom od bošnjaka palo na um da bi mi ovim našim ponašanjem mogli zaslužiti Allahu subhanahu wa ta'ala kaznu? Zato pogledajte u Kur'an. Pogledajte u Kur'an. Na više od deset mjesta uzvišeni Allah subhanahu kaže traži od svojih robova idite, putujte da vidite kako su uništeni oni prije vas. Idu bošnjaci, ali gdje? Idu na more da krše Allahove granice. Idi bolan, pa pogledaj kako su uništeni prijašnji narodi. أولم يسيروا ard الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم زاشتو أني putuju po zemlji? Pa da vide kako je bila završnica oni koji su nerečinili na zemlji. Pa kaže Allah dželešanu: a bili su jači od njih i ostavili su iza sebe više znamenja. فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Ali smo ih mi zbog njihovih grijeha uzeli. Ali smo ih mi zbog njihovih grijeha kaznu poslali. Da ljudi putuju. Pa da vide. Pa da vide kako je mogućnost Allah subhanahu wa ta'ala velika. S druge strane, braćo moja draga, pogledajte ove zemljotrise. Pogledajte ove zemljotrise kako svjedoči veličinu uzvišenog Allaha kako svjedoče njegovu moć za nekoliko sekundi četvrtina miliona nema ljudi 225 hiljada valovi u visini 40 metara u nekoliko sekundi je uništeno ono što su ljudi siromasi gradili decenijama za tome svjedoči veličinu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala a s druge strane da nekome ne bi došao opet šetan pa kaže to je priroda. Pogledajte kako to svjedoči da se to dešava sa dozvolom svevišnjeg. Svi smo mi vidjeli slike turske, ali se pravimo da ne znamo, glumimo, indolentni. Srušen čitav grad, ali šta je ostalo? Ostalo je ono gdje se činila sečda uzvišenom Allahu. Ostala je džanja da posvjedoči da posvjedoči i protiv tebe i protiv mene da je to moć uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da posvjedoči protiv svih zapadnjaka da je to moć uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala šta smo poduzeli kada smo onu džaniju vidjeli smo li kazali gospodaru vraćam ti se zaista si selam ti si onaj koji kada kaže budi ono će biti. Šta je Bosna? Šaka jada. Braćo moja draga, nemoj da se oholimo, viš treba da znamo, da svakog momenta i zaslužujemo i može da dođe kazna uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Treba spomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je, braćo moja draga, ovi događaji, ovi zemljotresi, kome su upozorenje, Je li onima koji su nastradali u tom zemljotresu? Wallahi nije. Oni će biti proživljeni na sudnjem danu onako kako su živjeli. To je upozorenje tebi koji si živ. Tebi je upozorenje da to vidiš svojim očima i da okreneš novu stranicu u svome životu. Dobro si čuo. To je upozorenje i tebi i meni, dragi brate muslimanu također kada govorimo o zemljotresima, ne možemo da ne spominimo da iskrenog vjernika taj zemljotres, svaki zemljotres, treba da posjeti na najveći zemljotres. Koji je najveći zemljotres? Najveći zemljotres je zemljotres sudnjeg dana. Poslušajte riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja ejuhan nasu teku rabbekum inne zelzelete sa'ati še'un azim. O ljudi, ne o vjernici, čitav dunjaluk, o ljudi, bojte se Allaha, zaista je potrije sudnjeg dana izuzetno velik događaj. Tog dana ćeš vidjeti da će svaka dojilja baciti svoje dijete. Svaka trudnica pobacit će svoj plod. وَتَرَا النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا Vidjet ćeš ljude kao da su pjani, ali nisu pjani. Zašto, braćo moja draga? Zašto će ljudi na sudnjem danu biti kao pjani, a nisu pjani? Sveti će se na sudnjem danu grijeha koje je činio. Sveti će se mora. Sveti će se razgoličenosti. Sveti će se rakije. Sveti će se kamate. Sveti će se serija. Pa će mu se toliko zavrtiti u glavi da ćeš misliti da je pjan. A kaže Allahu, anahum bi Nisu pjani. Nisu pjani. ولكن عذاب الله شديد ali Allahova kazna teška ha? što će se ljudima mantat ko uradi trun dobra vidjet će ga ako uradi trun zla vidjet će ga zato kaže uzvišeni Allah u suri koju mi svi znamo na pamet ali ne razmišljamo o njoj i da zulzilet il ardu zilzaleha kada se zemlja potrese svojim najvećim potresom وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا Zemlja će izvaditi iz sebe sve svoje terete. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا Kaže insan će kaže šta je ovo je? يَوْمَيْدِمْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Eto šta je ovo je? Ona će tog dana kazivati svoje vijesti. Išao u birtiju, kazivat će zemlja, išao si u birtiju bolan. Išao u džavlju, kazivat Išao na hađu, Kazivaće, će. Išao je po meni na hađ. Išao je na more. Kazivaće, će, išao na more. Išao je u javnu kuću. kazivaće zemlja. Zemlja će protiv tebe svjedočit. To je opis sudnjeg dana. To je ono što bi trebalo da nas morališi. Da se vratimo kući. Boli, potpuni, čvršći. To je opis sudnjeg dana i to je ono što treba da nas asocira kada čujemo sutra i preko sutra. Desio se, desio se neki novi, neki novi zemljotris. Jer nije će, braću moja draga, zasigurno biti još. Postavimo sebi jedno pitanje, braću moja draga. Postavimo sebi jedno pitanje. A to je, zamislite da smo bili u nekoj od tih država Ko je zadesio zemljotres? Šta bismo pomislili? Gospodaru, rabir džirun! Gospodaru, vrati me! Braćo, pa shvatite da smo mi živi. Mi imamo priliku. Allah nas poživio. Neke ljude je uništio da bi to nama bila pouka i poruka. Pa zašto ne razmišljamo o tome? Zašto čekamo meleka smrti da pokuca? Pa da kažeš, rabir džirun! Gospodaru, vrati me! Gospodaru, vrati me! لعلي اعمل صالحا فيما تركت da bi radio dobro djelo koje sam propustio. Nema tada kasno. Uzmi pauku balan i zemljotresa u Kini. Što moraš čekat da se zatrese Banja Luka ponovo? Uzmi pouku iz događaja, braćo moja draga, oko nas. Braćo moja draga, ako budemo gledali tako na te događaje, treba da iskazujemo Allahu zahvalu što nas je do sad ostavio žive i čitave. A svi vidimo koliko griješimo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Braćo moja draga i na kraju samo jedna stvar. Treba da znamo i da budemo ubijeđeni. Da jednom društvu ništa ne predstavljaju pojedinci, Da u jednom društvu imamo moralne pojedince, to ne znači ništa. To im neće spasiti Allahove kazne. Jer i naš narod kaže, u suha drva gori sirova. U teku jaumen, bojte se dana. Bojte se dana kada će nastupiti smutnje koje neće pogoditi samo one među vama koji su nepravdu sebi nanijeli. Ne. Ne kada dođe tsunami. Ne odabira onoga ko je klanio od onoga ko nije. Ne odabiri, braćo moja draga. Zato kažemo, nije dovoljno da mi dolazimo samo u džamiju. Treba da radimo, da popravimo naše društvo. Kaže Allah uposlanik alihi salatu wasalam. Tako mi onoga u čioj ruci je moja duša. Ili ćete ljude pozivati da rade dobro, a pozivati da ostavljaju grijehe ili će Allah poslati svoju kaznu, pa ćete ga tada dozivati, ali vam se neće odazvati. Sjetimo se 92. Svi su tada govorili gospodaru, šta nam očini? A prije toga, kada si gospodaru pao na seđdu? Kada si gospodaru pao na seđdu? U tim momentima uzvišeni Allah se odaziva onome koji je znao za njega u blagostanju. Zato nam kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam. Znaj za Allaha u blagostanju. On će za tebe znati u teškim momentima. A u drugom hadisu vjerodostojnom kaže Ako želiš da ti se Allah odazove u teškom momentu Znaj za njega u blagostanju Ne čekaj da se zaljulja kuća ispod tebe Kad se zaljulja gotovo je Već budi mujki Budi musliman Budi Allahov rob prije nego se zaljulja. A kada se zaljulja, tebi je svejedno. I onako, a umro danas, a sutra. Neko bi možda i volio da, da umri danas, da ne gleda sve ono što imamo na našim ulicama. Ali je bitno da budeš spreman. Da budeš spreman za susret sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato kažem, braćo moja draga, jadni smo i više nego jadni i siromasi smo više nego siromasi ako i svega ovoga što se dešava oko nas ne uzmemo velike pouke i poruke ako i svega toga ne donesemo odluku da ćemo biti bolji da ćemo se pripremat za susret sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala i znajte Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda narod se žali slaba vlast ne velja ovo, ne velja ono. Postavi sebi pitanje kakav si ti. Kakva je tvoja porodica? Jer Allah Đelešanu nam obećaje i kaže Inna Allahe la yugajiru ma bi qavmin Hatta yugajiru ma bi enfusim Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda Dok taj narod ne izmijeni sebe Zato na kraju Braću moja draga, odlučimo još od danas. Okrenimo novu stranicu u našem životu. Pokajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala i time pokorimo se time njegovoj naredbi gdje kaže Ja ejuha alladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O vjernici, Allahu se iskreno pokajte. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će se istinski pokajati i na tome ustrajati sve do sudnjega dana. Allahumma a'izza al-islame wal muslimin. Allahumma a'izza al-islame wal muslimin. Allahumma a'izza al-islame wal muslimin. Wa dammir Allahumma a'da'aka a'da' ad-din. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وموته خزي ولا والدار فأحي ذكرك بالله